maju kanca kang sengang sengang sengang yang sasongko kang saking tanpa siring alping kang sarwa sekar sinu sang apan engkang awan Sopo Sopo sapa Asti kresna lakune ira sireng prasura miyang kanawaca dewaku paman Buya kali pekan ni romani lo biji wenten mani lo paman Nun ngawanting dawu timbal dal manak prabu ingkang rumentah dumateng pun bopo Sak diri pun nampi dawu timbal dal munten jawi ngadai raos ingkang kumarasan upami to keparang kulong ibataken Indo kambingan salombo tinan wonten ngalun-alun tinemping sampiran ku kumitir acara awor maras. Nangis sak samun pun nampi dawuh dalem anak Prabu Tata tentrem kadisineram tirta wais windu kula nonton. Paran marganipun paman Arya ngaturaken ing mekaten. Dupi paman dhewe nampi dawuh wonten jawing gadah eros ing kumarasan. menopo kepareng pun bopo ngaturaken anak Prabu kulaturi prastio ingkan diprayogi ingang putro mitanyataken wijang satolo-tolo jelaran ingin bopo kengetan dateng poro kawulo ingin nampi pidono wonten ngerso dalam anak Prabu duso dendo duso sakit sayogi duso pecah amung paduku anak Prabu ingkang peparing. saking engetipun ing bapa ampun malih ngemungaken sedaya para kawula senadyan to kula piyambak mbok menawi wonten lepat atur kula sekelimah lampah kula setindak katiga sesumungga jonggo kasudu sumangga dodho kaslemek ana blabak binantulan mangkur wonten ngabiyantara kasudiranipun ingkang bapa dasat kula nun anak prabu kadi diris ratu tumbing kanan nyedaker lintang luku sawat balang maniro kayu. Senajan tumekat no ingkang putro tasih, lumuntur sih kadar manipun jumateng sedaya poro kawulo langkung-langkung paman kepatian. Kulo gambarakan sagala galang simo buten wonten ingatas pun simo tegel mongso gogoripun piambak. perang nusak bibaring pepanggian kula trimratinaken dhateng para kawula nara pidana dosa sakit kula turi maringi dosa dendo namung yen dosa pecah kemon pinaringana pidana sakit ngembungna dosa dendo ingkang kaparing nunggungi samudra pasami sepados amun ngantos dipun wangsuli tumindak ingkang nerak anggaraning negari saebo bingaipun sedaya para narapraja sak sampunipun ing bapa menika mangke paring kuning ngemban daud dalmana prabu sadayipun ngaturaken geging panuwun saking sekadar manipun anak prabu ing tanpa upami kula non non kula diprakil gapaman nulis ngestaken dawuh anak prabu senajan koko prabu mandur semantun kisah sampun prayogi lenggah ...ing ingkang raya ngaturaken pambagyo panakrama pasekana pucanan kamrambun soto prayogi nepareng kula dirangetapi jaga dewa wadon Ika tedo kali ngomurdo Pono kramun yai yang rumentah Jumateng pun ngakang Upami yai meniku kula kadang kula merdu Ngendikan ipun ngutancan pucang Wani kasam marakan pucangan Jumawing pangkon ...kula suun ngibetono rah daging Kayuanan jimat pari Jumateng rajut Jumateng namun kosok manis pun nyanyi yang kelas kadang kulo tarunu ngendikan pun nyanyi wonten dodo kendro sami sami nampi pamuji punyayi nyanyi so panas tu pun sepuh kados winantu ing karajan ngir sambi kulo nyanyi nge paman nuju meseman tulgi manggi rarjo lan buten sepen sung kami pangabut dikunjuk paman Bagang Durna. Nyun. Sampeyan iki kedua-keduwet niku wonten napa? Aduh, tangan kula kebak gemuk niku. Kedak-kedake wong tanggung jawab. Nganti lek kula dandani ubek ora dadi-dadi. Mbaya ganti sing rada enom sedhit. kresek-kresek niku sing ngangelan. Kresek-kresek niku napa? Nganu angin rangkenipun ngenten yen gantinipun menika kula kinten sampun dipun sediyani langkung kathah sanget. Ingkang kangge mendhet menika ing dereng wonten. Nembe ngempal-ngempalaken menika. Ya nyuwun tulung ta dicuni sing sepuh manggenteni. Kula ngaten trima mboten numpak Kakang Durna. wong dipagekke karo Narendra kok mangandhake legupak gemuk. Kula tampi kanthi bingan anak Prabu Suka pambagi dumateng pun bapa kados mboten kirang setunggal menapa senajan to keporo telat anggen kula suwun. Lumunting pangestuti mugi keparinga konjuk kon sandha pepodo mawon tuan tuwir. Kula cancang bocah weni mangaten mangaten. Sak samun pun prayogi lenggah parno kula sumedya caos atur wonten sepaduka Gaga Prabu. Sewu kalepatan nyuwun kuwi samudra pamsami awit rikala rika pengker ing rayutusan gandhek sekembaran. Pilih Gaga Prabu sepados rawuh wonten istinggil Binaturata kraton ngaji. wonten kalepatanipun ing rayi Cumadung Deduka awit ngrumasi yen ing rayi Tukang Narendra Muda ingkang murang tata. jagat <coughs> dewa bathara sagluguting kulang kaling jawawut pinara sasra kados mboten wonten pangudaraos ing mekaten menika yai namung saking kejoting Manaipun ing raka menika jalaran dinten menika sanes dinten pepanggihan wusana sedaya para prisepuh ketingal sampun sami lega sedaya para kadang sentana sampun sumadya wonten pasuran menapa ingkang nimbulaken dukitaning penggalih mbok bile wonten ruwet negari kang roko sagah hmm, damel pepadang utawi angu dari karo taripun yen to wonten para saking manca negari ingkang roko kaajeng wonten paprangan sumadyo taming duduk mundur secengkang pelatun nyorok burang kapurancang ngantos pengedadusan putung dadus kali pelatun bandemakan ngibarat normuk dadus gelepung pelatun nyawrakan ingin rokok prastio ngembali negari istino yai matur sewu sembanun sikatarman pun kong rabu. Namu ingkang semedio kulaturakan sanes babakan menikung. Rikolo dinten kapenggering rayu menikung rampi wasitan yang jauh tuh. Pilih negaring istino kedatengan samudru lutiru langkung ageng sangat. Angelepi alun-alun kerat Kraton Ngastina sedaya para kadang kacipuan anggenipun supaya swadya ngupaya pangesangan. Dumugi ning duta sareng kuru titi prisa ingkang musna kontal saking ilining beno ageng jampar kencana. Ingga mekaten keparwa ing aris wedya menika kados bundi dawing jawata ing mekaten Kakawrabu.

happening ingkang dipun ngendikaken Yai menika wau menggaing para winasis menika inggih wigatos. Nanging ugi boten wigatos. Liripun anggen kula matur ugi boten wigatos sampun jamak limrahipun. Jalmonindra menika sekalipun kedah nyumpenuh. Anggen kula matur bilih wigatos. Yen jumbing dinten lan pekenan menika mangke terang menika pritangan pasum penanipun kakung, menika terang sangat bini wonten sasmita ingkang wigato sangat nanging menawi to jumbing dinten lan pekenan menika dumawah pasumranipun piyantun putri mboten wonten ginanipun pun Mbok ing ya Koko Prabu mari keterangan kanthi wijan. Nyuwun pangapunten, ngestina menika sampun wonten nujumipun yen menika paman Pandita Durna. Kula trindangu yen pancen paman duru menika mangke mbok saged ngaturaken tamtunipun ing roko badhe ambabar Bapak Suwara menika dalaran. Senajan ing menika sampun dis adegi narindul nairi kalau semanten kulo jumeneng pandito siswani puning kalau kumniko langgung kata tur wonten bukti nyatanipun sedaya. Nggih. Kasinggihan sangat gandeng menika Kakang Durna wonten Pasuwanan. Kula tulindang kados pundi menika mangkaturipun Kakang Durna, malah idep-idep kula kepengin badhe mangertos werdining pasumpenan menika kados pundi lan jumbing dina pasaran iku sing kudu impeni piyai kakung niku sing kepiye sing impeni piyai putri niku ingin kepripun dak dereng mangertos. Hmm. bundi dados bunti pamanduru oh, keparenga kula badhe munjatur ngesepun anak prabu duridana mbok menawa wonten karapatanipun pun pangapunten apa mak kelinting aduh sekrup pendita kaya ngesak sekeru barang. Anggen kula sumedya matur mekaten menika badhe kula babaraken. Pasunan menika sedalu menika wonten tigang perkawis iya menika Titi Yani Gandayani Puspa Tajeng. Titi Yani menika impen wanti sonten yen Gandayani menika tengah dalu yen Puspa Tajeng menika bangun biarain. Nggih. Lah pretanganipun nek tiba genep menika impenipun piantun kakung nang yen janjir piantun putri. Lah ngono. Lajeng latri ngendika dinten menapa pasumpenanipun? Yen boten kelentu mbok pilih cawah asik larak tenan. Menika menika nggih. Saged kelampan panjenengan anak Prabu Duryudana menika nampi wangsit ingkang terang. Bila negara istirahat menikah, dipun sumperakan kedatangan samudra ludiro. Samudra menikah, orang-orang samudra kok ciut, orang jembar, jembar. Orang kok mergos kok jembar pening alim ini orang. ing jembar jajane akeh para ratu kang padha kayuyun-yuyun. Kepilut sinta wantengipun anak Prabu Duryudana. Nggih. Samudra, Ludira menika abrit. Ora mergo kok abang jur stop mandek. Abrit menika ketingalipun termomong ngaten. menggambarkan ini anak Prabu Duryudana menikah badi suminar dungki monco negari monco negari kumunikah ger laci ingkang dipun ngendikakan ini kentir yang waris menikah gampar kencana, kentir menikah teges konta mayang-mayang peleng penggali pun anak Prabu Joko Pitong menikah eh, badi kundang dumugi budi-budi kan wongkono tresna wongkono tresna wongkono tresna mila lajeng digambaraken ing pasing palenggang Narendra sing mayeng-mayeng ngaten. Eh, ngono kuwi ta pambatake Kakang Kubayan. Nggih, Dri. Mangopani wonten sekrep kula wau. Kula gawah nggih. Ora karu-karuan. yen mekaten ing dados panggihipun pamanuju menika caripun ragi benih kalian ingkang rupa. Kula kinten yen bab menika wonten pundi kemawon boten badhe sisip senajan to sisip boten kathah. Bilih samudra jero samudra menika mujudaken jalati. Jalatri menika yen wening menika catur ingkang becik nah yen jalatri menika butek catur ingkang awon langkung-langkung wujud lujur. paman durno mak ngendiko saya meniko dasaripun dasar menopo lan ilmu saking budi ujogo meniko warna-warna sabda ring wiku meniko mboten ming meligi siji saya mu sabdo nah kantor penjaya meniko ngel menipun patuan sekong ngerti lah ngono kalah pengalaman kalah pengalaman yen kula menika saking jitab soro ngelmu sejati larak tenan mangka kula saking meja tama niku buku kirungan kakang Kumbayana lho langge menika patranipun kula mantul mengaten menika awet yen wonten menapa-menapa pun bapa tanggal jawab yen namung sakderepun niki mawon Yayi senajan to pamanuju ngendika mekaten ampun ngantos sepen ing pangatos-atos nggih Gusti Prabu Sigro mangrakiting nawang sasungko Macarana cegat nyokang kinarya momong sarira Mm-hmm. kasurutan iwang pratongga pati rumangsang kang wis umur ban kraton ngastina ingkang sinuwunata ngastina tripan bulat datang keparang medhari sabtu awit kaemangan ing penggal trimilang telu panjal pengendikan tiga lima datang ke wadah yang nanti kesamu gegering jobo biak ngarso tangkepin wih nenggi kucapu ingin mancat poncroti ngelongo singgil utusan soko ing kraton ngeloh si tengoro utusan prabu wel gedwel beh mangko dalem ing loji tengoro patih bayu tinoyo rupepe rupepe soto manggi kromo dantan nilar malang kasusilaning nalindruk